Pater noster, qui es in cielis, sanctificater nomen tuum, ad vianet regnum tuum, fiat voluntas tua, secut in cielo et in terra. Panam nostrum catidianum da nobis hodie et timiti nobis debita nostris secut, et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos indicus in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri, Filio, Spirito Santo, sic erat in principio, et nunc, et semper, et saecula secularum. Amen.